วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สสิบี่เมษายนสอองพันห้้ารยยี่2528 um, Today is Sunday the 14th of April of the year 2528 การปฏิบัติธรรมะมันมีหลายวิธีคุณสาร The practice of Dharma there are many ways of practicing Dharma แต่ที่ผมทำมา มัน มันทำความสงบให้เรา เราเลยไม่มีปัญญาบางอย่าง อย่างที่ผมเคยทำมา พุทโธผมก็เคยทำมา นับหนึ่งสองสามเป็นตัวเลขผมก็ทำมา แล้วเกิดสัมมาอาราหัง พองยุกอาณาปานสติเหล่านี้ผมทำมาทุกวิธี So the the ways of practice that I did before, there was no knowing that arose. Uh, I only derived calmness. Um, these were methods like uh, internal recitation of the mantra Buddha, or the counting of the breath up to 10, up to 20 and back down again, or internal recitation of Sama Arahant uh, while the breath goes in and out. These kinds of methods only gave me calmness. They did not give me any knowing, any panya. ผมต้องการความสงบ I wanted calmness and so I practiced in these ways but I did not know at that time that there are different kinds of calmness ผมไปทำผมอยากให้มันสงบ ก็นั่งภาวนาหรือบริกรรมว่าอย่างนั้นก็ได้ so I just wanted the mind to be calm so I sat and I uh, controlled the mind or repressed the mind in order to have calmness วิธีพุทโธก็ตาม วิธีนับหนึ่งสองสามเป็นตัวเลขก็ตาม หรือสัมมาอาหัง พองยุบอาณาปานสติ so all of these methods in the way that I practiced them Uh, whether it was the recitation of Buddha or the counting of the breaths, the recitation of Sama Araham, whether it was the rise and fall of the abdomen, or whether it was uh, mindfulness of breathing, the way that I practiced them, I understand now that all these methods were the same method. เพราะมันเกี่ยวข้องเรื่องลมหายใจทั้งหมดเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ well, these methods use the breath as the object of attention. So when we make the breath the object of attention, then we can have calmness. But that is only one kind of calmness. Uh, one way of saying this is to say that that is the calmness of not knowing. ความจริงที่เราไปบำเพ็ญดูลมหายใจมันสงบจริง แต่มันไม่มีปัญญา สงบแบบนี้เรียกว่าสงบใต้โมหะ สงบแบบไม่รู้ so truly in practicing this way there is calmness real calmness but that is the calmness that is under the control under the power of moha delusion or not knowing เอาไปแทรกกับการกับงานอะไรไม่ได้ เมื่ออยู่คนเดียวสงบเมื่อไปเข้ากับสังคมแล้วไม่สงบ คนนั้นพูดขึ้นมาคนนี้พูดขึ้นมา พอใจไม่พอใจบางครั้งบางคราวนั่งไม่ติดเลยเป็นอย่างนั้น so that kind of calmness we cannot use it in our daily life we can only have it while we sit alone quietly but as soon as we get up and go out into the world again then we cannot have that calmness we cannot have it while we work We cannot have it while we have interactions with other people. And so even though we have that calmness while we sit, when we go out into the world then we are at the mercy of satisfaction and dissatisfaction, happiness and unhappiness and so on. So that kind of calmness cannot be a refuge for one. It cannot be our refuge. ต่อมาผมมารู้สึก จับความเคลื่อนไหว so later on I came to practice developing awareness developing feeling awareness of myself that that was to have awareness to have feeling in movement that and I practiced in this way so that whenever the body moved I would know it And, and whenever the mind moved, I would know it. ความสงบนี่มีอยู่สองอย่าง เมื่อมาจับความรู้สึกความนึกคิด ให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจกับความคิดอันหนึ่ง และการเคลื่อนไหวให้รู้ให้เข้าใจ สภาพหรือภาวะของรูปกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้ให้เข้าใจ so This is another kind of calmness when we when we catch hold of the awareness, the feeling awareness in our movement, and so we know we know thought as it arises and passes away because we know the movement of thought and we know the characteristic, the condition, the present characteristic, the present condition of the moving body. And this is another kind of calmness. เมื่อผมมาเข้าใจเรื่องนี้ คือเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวของรูปกายเส้นกำมือเหยียดมือพลิกมือขึ้นขวมมือลง ยกมือไปเอามือมา เดินหน้าถอยหลัง เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิกตา อ้าปากหายใจเข้าหายใจออก นึกคิดให้มีสติเข้าไปรู้ทุกอิริยาบทเหล่านี้แหละ so in this way of practice we practice to know the movements of the body. And as the body moves, as the hand opens and closes, or the hand moves backwards and forwards or up and down, as we walk backwards and forwards, as, the, as we lean to the left or lean to the right, as we blink the eyes or breathe in and out or swallow saliva. And we know the movement of thought. As thought arises, we know that. We know, we see, we understand. วิธีนี้มันเป็นวิธีทำให้เกิดปัญญา ความจริงสงบสงบเหล่านี้ มันสงบเพราะปัญญาไม่ใช่ไปสงบเพราะความไม่รู้ so when we practice in this way then we can have the arising of knowing and this kind of calmness is the calmness of knowing not the calmness of not knowing ในขณะนี้เนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันหลายคน ความโกรธความโลภไม่ค่อยมี แต่หลงอาจจะมีบางคน so uh, right now while you are listening you probably have no anger you probably have no attraction or greed to anything if you are just listening in a natural way but quite likely you still have delusion you have not knowing unless you have uh, awareness feeling awareness sati or mindfulness unless you have this controlling or supervising body, speech and mind. ความสงบแบบนี้มันมันไม่ใช่เป็นนั่งสงบคือมันสงบเพราะปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงทำลายโมหะได้คาว่าโมหะโมหะในใครใครก็พูดได้แต่ว่าในขณะที่เราโกรธเราโลภเราดีใจเสียใจในขณะนั้นเวลานั้นเรามีโมหะ ถ้าหากเราไม่มีโมหะแล้วใครจะพูดยังไงก็ตาม เราจะไม่มีดีใจไม่มีเสียใจ เพราะเรามองถึงสภาพหรือภาวะของจิตใจนี่ว่าธรรมารมเกิดกับใจนั่นเอง so this kind of calmness we have whatever we do and right now anybody is capable of saying the word moha delusion but when when we become angry or we become happy we become satisfied or dissatisfied, glad or sad with anything, then we have moha in that time. So at other times we can talk about it and we can say it, but when it arises we don't know it, we don't see it. And so anger and greed arise consequentially. So we need to develop awareness so until we have awareness, the clear knowing and clear seeing of our own mind. And it is only by that clear knowing, that clear seeing into our own mind that we can be free of those objects of mind which delude us การกระทำแบบนี้ ใครทำก็ได้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ใช่จะมีครูมีอาจารย์มาสอนยังจะทำได้ไม่ใช่อย่างนั้น มีครูมีอาจารย์สอนก็ดี ไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนก็ดี เพราะครูจริงๆนั้นมันอยู่ที่ตัวเรา So this kind of practice, anybody can do it, and you can do it any w h e r e you, any w h e r e you are. and you don't need a teacher. Uh, actually, you can't have a teacher with this kind of practice. But if you do have a teacher, then that's fine, that's good. But the real teacher is in you already. The real teacher is in ourself. The real teacher is ourself. So we don't need to look for another teacher. พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่เคยสอนเอาไว้ว่า จงทำดี the elders, the old people, used to teach us that we need to do good. We need to do good in order that goodness is born or goodness arises in which refuge can be taken. แต่เราไม่รู้ แต่พูดได้คำว่าจงทำดี จงทำดีให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึงได้ก็คือเรามีสติรู้สึกตัวตื่นตัว so we can hear this often and we can say it but we don't understand it uh, we need to do good we need to do good for goodness to arise in which refuge can be taken means to have sati to have awareness feeling of ourselves, and to know ourselves as we move in all, all postures so that we know the body and we know the mind and this this is called doing good คำพูดคำนี้มันไปตรงออกกับคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากมีภิกษุ หรืออุบาสกอุบาสิกา อยู่โดยชอบแล้วมรรคผลนิพพาน จะไม่ว่างจากโลกนี้ หรือ หากว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอยู่โดยชอบแล้วแม้พระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้นห่นเป็นอย่าง so uh, what what is being said now is in accordance with what the Buddha said when he said that as long as there are monks and uh, practicing laymen and laywomen who live devoted to the Dharma practice, then uh, the path and the fruit and Nibbana will not be absent from this world. As long as there are monks, practicing laymen and laywomen who are living devoted to Dharma, then there will be arahats in this world. แต่คำพูดคำนี้กับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าหากว่ามีคนอยู่โดยสอบแล้วพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกนี้หรือมรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ มันเข้ากันได้ มันเป็นเนื้อความอันเดียวกันกับคนโบราณสอนว่า จงทำดี จงทำดี ให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งได้ พึ่งได้จริงๆ คนใดมีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ อันนี้พึ่งได้จริงๆ so this saying that there will be the path and the fruit in Nibbana there will be arahats in the world as long as there are people, m- monks, laymen, laywomen, living devoted to Dharma, this, is, this has the same meaning as what was being said by the ancient people, the old people, uh, in the oral tradition in the villages when they said, uh, you need to do good, we need to do good for goodness to arise, in which refuge can be taken. And this is the real refuge that they're talking about. This is the refuge we can really take. And this is to have sati samadhi, panya, to have awareness, to have the steadiness, stability, setting up of the mind, to have the knowing, to be aware of oneself, to feel ourselves at all times, to awaken ourselves at all times. And this is doing good, and this is the real refuge. การพูดนี้ไม่ใช่อวดดีว่าตัวเป็นผู้มีมรรคผล หรือบางคนอาจจะหาเรื่องว่าเป็นพาลหันอันนั้นเราไม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้า เราไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดเลยขอแต่ว่าเราทำการทำงานโดยไม่มีทุกข์อยู่เหนือโลกได้ ก็พอแล้ว คำว่าอยู่เหนือโลก ไม่ใช่ไปอยู่บนสั้นฟ้าคืออยู่เหนืออารมณ์นี่เอง so these are These are very exalted terms uh, Marga, the path, Pala, the fruit, Nibbana, Arahat. But we don't have to give ourselves any labels in this regard. We don't have to be Arahats. We don't have to be anything at all. So the only important thing is that we move and we live and we live in this world and we work without suffering, which is to be beyond the world, which is to be beyond all objects. เมื่อผมรู้อันนี้แหละ ความสงบมันมี มันไม่ใช่เป็นนั่งสงบ คือ มันสงบจากอารมณ์ เช่น ความมีลาบมียศหรือสนเสริญนินทา ทุกสุข so this is calmness and when we know this then we know calmness which is to be the calmness of freedom from all objects all objects of mind so we're not caught up with any object of mind at all whatever it is, whether it's happiness or unhappiness, we're just not caught up with that. And that is calmness. ถึงจะเสื่อมลาบเสื่อมยศก็ตามมันไม่มีวิตกกังวล so in this way of calmness we see the characteristic the condition the state the present characteristic of the mind at all times and so we're not caught up with whatever is passing through the mind and that is calmness เรื่องความสรรเสริญนินทา หรือลาดยศเสื่อมลาดเสื่อมยศเสื่อมลาดเสื่อมยศทุกสุขเนี่ย มันเป็นธรรมดาของปุถุชนทั่วไป และคนที่มีปัญญาก็มองเห็นสิ่งนี้เหมือนกัน แต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่มองเห็นเลยสิ่งเหล่านี้ so as far as ordinary conditions of mind go, this anyone that has knowing, even a common person that has knowing can know these conditions as they arise and pass pass away, and they can see those going through the mind. That is a common matter. พระพุทธเจ้าท่านก็ย้ำแล้วย้ำอีกหน่อยจงมีสติแต่พวกเรา ก็ถือว่าเรามีสติแต่สติที่เราทำการทำงานอื่นๆนั้นจริงอยู่แต่สติตัวดูจิตใจตัวชีวิต หรือความคิดมันนึกมันคิดเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ผม so the Buddha said the Buddha gave the advice that we should have sati that we should live diligently we should live devoted to the practice of sati that very few people do and uh, we have the sati of just having the common awareness of ourselves as we work and we live. But the sati that penetrates into the mind, very few of us know. เมื่อผมมารู้เรื่องนี้แหละผมภูมิใจพึ่งตัวเองได้ และก็อยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาจะอยู่ระดับใดก็ตาม ถือศาสนาไหนก็ตาม so when I knew about this then I was very delighted when I discovered that there was a real refuge in which we could take refuge and at that time since that time I wanted everyone to have the opportunity to practice this and anyone could do this since it has nothing at all to do with any kind of beliefs or religions or any kind of forms at all. It has nothing to do with nationalities, has nothing to do with ideologies. ถ้าคนรู้คนเข้าใจเห็นจริงๆ แล้วสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องการ เมื่อไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นก็มีไม่ได้ ที่มันเกิดขึ้นมาคือเราไม่เห็น เราไม่รู้เราไม่เข้าใจ แต่เราไม่ต้องการก็จริงคือเรา so when we have real sati samadhi panya then we are free of all the things that we don't want because we can see them but if we don't have real sati samadhi panya then even though we don't want those things in our mind. We don't want to be caught up with those things. We will be caught up with them. We are caught up with them because we have moha, because we have delusion. even though we don't want to, we are caught up with those things because we are deficient in sati, deficient in samadhi, deficient in panya. ตัวสติ สมาธิปัญญาที่ผมพูดเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ มันไม่ใช่เป็นสติ สมาธิปัญญาอย่างที่เราเคยพูดกัน เมื่อเราจเจริญสติคำว่าจเจริญสตินี่ก็ไม่เหมือนกับที่เราทำมาแต่ก่อนคำว่าจเจริญก็แปลว่าทำให้มาก คำว่าสติก็หมายถึงความรู้สึก คำว่าสมาธิก็หมายถึงตั้งใจให้รู้สึกนี่เอง และตัวปัญญาก็รอบรู้ เมื่อเรามีสติ มีสมาธิ มีปัญญารู้สึกตัวตื่นตัวอยู่ เสมอปัญญามีมาเอง so sati means feeling or awareness or feeling awareness and samadhi means establishing the mind or setting up the mind Panya means complete knowing an all-round knowing. To develop sati and samadhi means to make it a lot, to make it much, or to make much of it. And when we have sati samadhi at all times, when we have it always, then the panya is there by itself. แต่ปัญญาเรื่องนี้ไม่ใช่จะปัญญาจะไปแก้ปัญหาของคนทั่วไป ไม้ไม้ในป่าไม่ใช่เป็นปัญญาอย่างนั้น so this panya is not panya it is not wisdom or knowing that one can use to solve the problems of other people or that one can use in uh, counting the stones or counting the leaves in the forest or something like that this is the panya that protects us from suffering from dukkha that solves our own problems in our own mind Before formerly I understood that anger delusion greed were characteristics of the mind were uh, there were a normal part were a, a real part of the mind of all people ผมเข้าใจว่านอกจากพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าต้องมีเหมือนกันทุกคน ผมเข้าใจอย่างนั้น I understood that apart from the Arahat or the Buddha all people must have anger delusion and greed in their mind ความจริงแล้วมันเหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์ก็ตาม หรือปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราเรานี่ก็ตาม ถ้ามีสติ มีสมาธิ มีปัญญามองสภาพหรือภาวะของจิตใจเราอยู่เสมอแล้ว ความโกรธความโลภความหลงไม่มีรับรองได้เรื่องนี้ so actually it is the same for all people whether one is the Buddha or one is an arahat or one is a common a common person like those of us here now if we have sati samadhi panya watching the mind at all times then anger delusion and greed cannot arise And this is something I can guarantee. คนเราเมื่อไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงแล้วทำการทำงานพูดคิดอะไรก็สบาย so when we have no anger no delusion no greed then whatever we do whatever we say whatever wherever we are whatever is happening we are comfortable we are easy ทุกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุกไม่มีเงิน หรือไม่มีเพื่อน หรือไม่มีงานทำ ไม่ได้หมายถึงอันนั้น คือทุกในที่นี้คือว่าทุกความดีใจเสียใจนี่เองที่ผมพูดคือไม่ต้องให้มันมีสิ่งเหล่านี้ ความจริงสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่แล้ว เราไปเผลอและไปจับเอาสิ่งนั้นเข้ามาเท่านั้นเอง so when we have no anger delusion and greed in our mind then we have no suffering this suffering that we don't have is not the suffering of uh, being poverty stricken or not having any friends or not having this or that. But it is this kind of suffering that I'm talking about is the suffering of being pleased or displeased, happy or unhappy. And that kind of suffering is something that doesn't really exist in our mind to begin with, but we take it up, we take it upon ourselves. ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลง จะได้ไหมอาจจะสงสัยอย่างแต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่มี ไม่มีจริง ๆ มันมีขึ้นมาในขณะที่เราเผลอนั่นเองดังนั้นผู้ทุชนคนธรรมดาอย่างเราเรานี้ จึงว่าดูที่ไหนเป็นทุกข์เพราะมันเผลอตัวมันเป็นคนลืมตัวเดี๋ยวคนไม่ศึกษาตัวเอง นี่เอง So somebody may have doubts and ask, is it possible to not have any anger, that is, any resistance of any kind, to not have any delusion, any not knowing or confusion of any kind, to not have any greed or any attraction of any kind? Is that possible? But in actuality, we don't have those things to begin with. And those things only arise because we forget ourselves. So that even a common person, a patujana, doesn't have those things and is only in a state of suffering all the time because he is forgetting himself all the time คนที่สอนก็ไม่รู้ แล้วคนปฏิบัติตามก็ไม่รู้ แล้วมันจะรู้ได้ยังไงเมื่อต้องการความสงบก็ไปนั่งหลับตา ไม่ต้องการอยากเห็นอะไร หูก็ไม่อยากฟังอะไร ธรรมดา คนมันมีตาสำหรับให้เราดูได้ แล้ว so if someone that comes to teach us does not know and we practice according to his teaching then how is it how will we ever come to know ourselves so trying to get calmness by sitting alone and sitting quietly, closing our eyes so our eyes do not see, and closing our ears so our ears do not hear is not the way to the real calmness, just one kind of calmness, because we have the eye in order to see. The eye is for the purpose of seeing, and it can see at all times, and we have the ear for the purpose of hearing. And if we have an ear, then we need to hear at all times. ที่เราเคยพูดกันว่าตาเห็น ตาเห็นมันก็ต้องสวยก็บอกว่าสวย ดีก็บอกว่าดี เราก็ต้องมามองใจเรา แต่อย่าให้มันปรุงใจเราคนนั้นมันสวยมันไม่สวยมันเป็นธรรมดาโลกมันต้องเป็นอย่างนั้น หูฟังเสียงก็เช่นเดียวกัน เสียงเพาะเสียงไม่เพาะ เราก็พูดได้เพราะโลกมันเป็นอย่างนั้น แต่เรามามองจิตใจเรา ตาเห็นมันส่งเข้าไปถึงจิตใจ หูฟังเสียงมันส่งเข้าไปถึงจิตใจ และจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกสัมผัสอะไรอะไรทั้งหมด มันส่งเข้าไปถึงจิตใจบัดนี้เราก็เลยมาจับตัวที่จิตใจคือตัวสีวิตจริงๆนะ่ะทีเดียวเลยก็ได้ so we may have heard this kind of talk that we, the eye can see but we should refrain from seeing things as being beautiful or not beautiful uh, but in fact it is a normal matter, and that the eye sees, and some things appear beautiful, and some things appear not beautiful. And so we can say that. We can say that looks beautiful, that looks not beautiful. But when the eye sees something which will either be attractive or unattractive, then we should come to look at our mind and not allow that thing to concoct, to conceive or create anything in the mind. Similarly, the ear hears sounds, and some sounds are pleasant and some sounds unpleasant and we can say that sound is pleasant, that sound is unpleasant. But again, we can immediately look at our mind and not allow the unpleasant sound or the pleasant sound to create, to erect, to concoct, and uh, weave anything into the mind at all. Uh, what the eye sees is received at the mind, it is known at the mind. What the ear hears is known at the mind. What the nose smells, the, ta- the tongue tastes, the body feels, and what the mind cognizes itself. All those things uh, gather together at the mind, and so we watch at the mind, we watch our life, our true life, and we don't allow the creating and the concocting and the decorating that arises consequent upon the actual nature of things in the world. นี่แหละศึกษาความสงบอย่างลัดลัดอึดใจเดียวหรือพิบตาเดียวก็ได้ ถ้าเรารู้จักสมุทฐานของจิตใจ มันนึกมันคิดแล้ว so this way we can study we can study real calmness we can study it directly we can study it in one instant we can study it in one blink of the eye and that is just a matter of knowing the source of the mind the source of thought as it arises สมมติให้ฟังทีแรกนำสี มีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นและเต็มกระป๋อง จะเป็นสีดำ สีแดงก็ตาม ถ้าไปย้อมผ้าขาว ผ้าขาวมันจะดำ จะแดงไปตาม